Thot hoxha, huwa al-ghuluw fi salihin. Pse njerëzt bojnë kufër? Pse njerëzt e lojnë fejen Allahu xhallahu ala? Thot hoxha, teprimi, teprimi dhe kalimi i kufijve në dashuri ndaj njerëzve të mirë. ka pas gjithmonë njerëz të mirë që e kanë adhuruar Allahun xhallahu ala. Thot hoxha, sebeb i kufrit, sebeb i braktisjes së fejes është kur ta teproje n'dashuri ndaj njeriut të mirë dhe kalon në ekstrem dhe kalon në adhurim të tjetërkujt pos Allahut xhallahu ala. Andaj Edhe ka sjell hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat e tregojnë se çka është teprimi në fejen Allahu xhallahu ala dhe e hedh poshtë dhe e çrënjos atë mendim, të cilat ju vjen ndonjëherë edhe atyne të cilat kanë xhelozi për fejen Allahu xhallahu ala dhe e dojnë fejen dhe mendojnë se më e sigurt është kah më ekstremja, jo. S'ka ma të sigurt kah ma ekstremja. As kah neglizhimi, po është mesatarja. Wa kedhalika gjaalnakum ummeten vasata. Allahu Gjellu ka thonë, na ju kena bo juve kështu ummet mesatar. Ummet mesatar. As në neglizhim dhe as në teprim. Andaj Allahu Gjellu ka thonë, o ju ithtarë të librit, mos e teproni në fejen tuaj. Mos e teproni në fejen tuaj. Kjo vlen edhe për neve. Kjo vlen edhe për neve, që ç'kena me pa në hadithet të cilat do të vijnë. Wa la tekulu ala Allahi illa l'haq. Dhe mos e thuni për Allahun vetëm se të vërtetën. S'ka ma keq se me thonë për Allahun gjellewala, rrejnën. Allahu gjellewala me fol për Allahun pa dije e ka bon ma të madhe se shirkun. Ma të madhe se shirkun. Ku ka thonë Allahu gjellewala, wa la tekulu bi S'ka ma rrezik se me fol njeriu, kjo a halal dhe kjo a haram. Andaj Imam Ahmedi Allahu e mëshiroft ka qenë shumë preciz dhe shumë është frikësue me thon kjo a halal. Saqë Allahu e mëshiroft edhe për sendet kur a kon e qartë meselja. Vetëm se ka dyshu se mos pe shpreh ky fjalën haram e Allahu s'e ka shpreh, ka thon e urrej. e urrej. E kur e kanë vet, "Ja imam, po ti e sheh këta si shumë të rrezikshme." Ka thon, "Tutna me thon haram." Tutna me thon haram. E pse tutësh? Ka thon se Allahu xhallahu ala ka thon, "Rujuni mos thuni kjo haram dhe kjo halal." Se i shpifni Allahu xhallahu ala. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib la yuflihun. Allahu xhallahu ka thon, "Ata çka shpifin për Allahun, rrejna nuk shpëtojnë kurr. Andaj Allahu xhallahu ala ka thënë, mos e teproni në fejen tuaj dhe mos thuni për Allahu çka nuk është e vërtetë. Inna mal masihu Isa ibn Maryam rasulullah. Vërtet Isa biri i Merjemës është i dërguar i Allahut. I dërguari i Allahut. Shika Allahu xhallahu ala sa preciz ka thënë. Vërtet Isa I biri i Merjemit. Çka ka thonë i biri i Merjemit? Për m'ju bo demant jehudve, që kanë thonë, është bija e zinaqarës. Bija e zinaqarës. E kanë akuzu Merjemin me zina. Allahu ja u dhashtë ata, çka e meritojnë. Allahu xhalla thotë, ai nuk është bir i zinasë, është Isa ibnu Merjem, biri i Merjemës. Ajo e cila e ka adhuru Allahun xhalla wala dhe ka qenë e pastër, nuk ka bo zina ajo. E nëse i shkon ajo, se ata e kanë istadhamuhum, e kanë pa të madhe, qysh ka mundësi me linë kjo, ky pa babë. E Ademi a.s. E Ademi a.s. që Allahu xhalla ka thonë, kun fejekun, bahu dhe është bo. Andaj, njeriu ndonjëherë është gafil dhe harron një send dhe gjykon shpejt. Resulullah, i dërguar i Allahut, demant krishterve. Demant krishterve. Mos thuni o biri Allahut. Po është Resulullah, është i dërguari i Allahut. Wa kelimetuhu, elkaha ila Merjem. Dhe fjala e Allahut, çka e ka hedhë te Merjemi. Kun, fejekun. Bahu dhe bahet. se është rreziku i madh ditën e gjykimit për këto fjalë Innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad Allahu është një dhe nuk ka shok i madh dhe i pastër është Allahu me pas fëmi i pastër është Allahu me pas fëmi e ku ka mundësi me pas fëmi Allahu xhalla wala e çka do me thonë me pas fëmi Allahu xhalla wala do me thonë se Allahu xhalla wala ka pas bashkëshorte Lehu ma fis samawati wa ma fil ard. E tina është çka ka në qiell dhe tokë. Çka ka në qiell dhe tokë është vetëm e Allahu xhalla wala, wa kafa billahi wakila. Dhe Allahu xhalla wala është i mjaftuar dhe është ai i cili mbron robt e tina. Andaj dijetarët kan thënë guluvi, ekstremizmi, teprimi Ajo çka quhet me shku në skaj dhe teprimi në fejen e Allahu xhalla wala ka shumë prej pasojave. E para prej tyre, se ja jep pozitën atij çka e meriton ma poshtë dhe e ngrit ma lartë. Isa i biri Merjemit është Resulullah, është i dërguar i Allahut, nuk është Zot. Dhe çka ka tjetra pasoj e keqe? zbritja e pozitës së dikujt çka e meriton m'u kon ma lart. E nuk e meriton ai m'u qujt kopil, se ai është i dërguar i Allahu xhallahu ala. Andaj ekstremizmi është gjithmonë i keq. As n'aton, as n'keton, mesatarën maje. Maje mesatarën shpëton me lejen e Allahut xhalla xhallahu ala. E dyta prej pasojave çka është këqija të ekstremizmit dhe të shkuarit, kalimi i kufijve andaj në fenë e Allahu xhallahu ala se të çon me adhurue Hoxhallart, dijetart, adhuruesit e mëdhaj të Allahu xhallahu ala ittakhadhu arbaba. Zota i kanë marr. Min dunillah, pos Allahu xhallahu ala wal masih ibn maryam dhe Isain birin e Merjemes e kanë e kanë marr për Zot. Wa ma umiru, ndërsa nuk janë urdhëru në fe, vetëm se me adhuru Allahun xhallahu ala. Dhe kjo qysh shkon? Qysh arrihet deri te ky ekstremizëm? Në disa transmetime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë rujuni muthannat. Rujuni muthannat. Dhe sahabët janë çudit çka a kjo muthannat. Dhe Omar ibn Khattab e ka ndal një jehudi. Ka thënë dal këtu. Ka thënë çka a muthanna? Ka thënë neve pejgamberi i Allahu xhallahu ala na ka çortu dhe na ka tërheq vërejtën nga ni sen çka quhet muthanna. Ka thënë hajt kallzom ti mu çka a muthanna. Ka thënë Muthanna është libri i Allahu xhallahu ala që ka zbrit prej Allahu tebareke ve teala. Ka thënë janë kon ajetet e qarta. Ka thënë me kalimin e kohës dijetarët tonë na i shpjegojshin ajetet, na i shpjegojshin dhe na i sqarojshin me tefsirat e tyre. Tha duke kalu koha kështu me radh, tha e vendosëm ajetat nalt dhe tefsirin poshtë. Tha me kalimin e kohës kur vishin gjeneratat e reja, i mirrshin shpjegimet dhe i lishin ajetet. Tha këto për shen muthenna. Ah tha Omer ibn Khattabi tash e kuptova për çka na ka tërheq vërejtën i dërguari i Allahut. Dhe kjo ka ndodh në ummetin ton. Letettebiunna sunana men kana qablakum, ka thënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet çe na ka zgjedh Buhariu, ka thonë keni me pasu gjurmët e atyre të cilët kanë qenë para juve. Kështu me radhë. Sot tefsiri është ma i madh te disa se sa ajeti i Allahu xhallahu ala, se sa fjala vetë e Allahu xhallahu ala. Thu se fjala e Allahu xhallahu ala është ma pak e qartë se fjala e dijetarit. Subhanahu wa taala. S'ka mundësi kështu. Allahu fol ma të mirën. muthenna andaj pejgamberi ka thënë iyakum rujuni prej muthennat se ata që kanë qenë para juve janë shkatrur në këtë mënyrë andaj njeriu nëse tepron n'dashuri ndaj hoxhës n'dashuri ndaj atij të cilit e llogarit të devotshëm e n'dashuri ndaj kushdo çoft që Allahu xhallahu ala i ka dhënë pozit me kalimin e kohës shkon në adhurim në sahih të Bukhariut nga Ibni Abbas radhiyallahu anhuma në fjalën e Allahu xhallahu ala Suwa'a, kush janë këto emra? Thot Ibn Abasi, këto janë emra të njerëzve të devotshëm. Kan qenë njerëz të devotshëm. Min qaumi Nuh, prej popullit të Nuhit. Falamma halaku, kur vdiqën dhe ndrun jetë, auha shejtanu ila qaumihim, ju ka inspiru shejtani te njerëz të popullit tyre, an insibu ila majelisihim, vendosni disa fotografia, disa shtatore në mezhliset e juve. Pse e ka vendos këta? Me jau përkujtue. Njerëzit gjithmonë kanë nevojë për përkujtues, për dietar, për hoxhallar. Nga se selefi kanë thonë, mos me kon hoxhallart, njerëzit shkojnë në shkallën më të ulë që kanë mundësi me shkue. Në esfelu sefilin, që ka thonë Allahu në pozitën më të poshtë. Kur kanë dek njerëz dhe kanë ndru jetë njerëzt e mirë, kanë thonë njerëzit, e shka me bo tash? Kush na i qorton neve vëmendjen? Kush na këshillon? S'kena me na këshillu. Dhe jan kanë shtu gjunohet shumë. E shejtani ka thonë, a doni unë me ju kallëzu një sen? Ka thonë, vendosni do shtatore, dhe këto kur t'i shifni ju përkujtohen këshillat e atyre. Jau ka çel derën një herë t'mirë. Pastaj ka thonë, Wa sammuha bi asma'ihim. Dhe vendosni dhe emërtoni me emrat e tyre. Mos ja ndroni emrat. Fa fa'alu, edhe e kanë bërë këta thot Ibn Abbasi. Wa lam tu'bad. Shikoni. Ni kohë nuk jan adhuru. I kanë pas veç për përkujtim. Kan thon kur e kanë pa atë fotografinë atij personit, kanë thon ki na ka këshillu kështu kështu dhe kështu, ikni gjunaheve, adhuroni Allahun xhallahu ala. E kështu me radh prej këshillave të mira. Hatta idha halaka ulaik, Dashuria ndaj njerëzve të mirë. Andaj hoxha e ka pru, sebepi i kufrit të birive të Ademit është dashuria e madhe ndaj njerëzve të mirë dhe rrugtimi nga ata shka Allahu xhelle ue ala ka bo haram. Mos me shku ç'anena. Thot ibn Kajimi Allahu e mëshiroft, kale gajru wahidin min es selefi, kanë thonë shumë prej selefit, lemma matu, kur kanë dek këto njerëzi, akefu ala kuburihim, kanë shku te vorret e atyre. Kanë shku te vorret e atyre. Thumme sauaru temathilehum. Dhe ja kanë vendos putat, idhujt. Nuk, nuk i kanë adhuru niherë. Vetëm përkujtus i kanë pas. Thumme tale alejhimul emed. E pas një kohe të gjatë, fe abedu hum. I kanë adhuru. Kjo është rrezik i madh. Kufri i birit të ademit është gjithmon në njanën prej di ekstreme, ekstremeve. Ose në ekstremen dhe çka është për qëllim teprimi ose neglizhimi. Çka quajmë gulu dhe adhurim vorra dhe murxhie. Thojnë thuj la ilahe ila Allah. S'ka lidhje e kupton a s'e kupton. Thuje edhe hin n'xhennet. Edhe ti çka dush ban. Wala hawla wala quwwata illa billah. Çka duhesh bo? Paramendoni një njeri me pas ardh, një sahabi, supozimisht, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i thon, "Ja Rasulullah, besoj se je i dërguari i Allahut. Çka po thu me bë? Thuaj la ilaha illa Allah. Tjetër, Muhammed Rasulullah. Tjetër, besoje këta dhe këta dhe këta. Tjetër, kurgjo, hec rrugën tande. Çka kish me i thon? Çka kish me thonë? A kish me pranu? Kurrsesi. Vallahi, kurrsesi s'kish me, s'kish me pranu. Se Ebu Xhehli s'kish me abstenu veç për me thonë këtë fjallë. Po ka lip pun pejgamberi, sallallahu alejhi ve selem. Ka lip djers, ka lip sakrificë, ka lip me adhuru Allahun xhele ve ala. U'budu rabbekumu-lledhi khalakakum. Ju ka thonë, adhuronie zotin e juve, çka ju ka kriju juve. Adhuronie, çka do me thonë adhuronie, punoni. I'malu ya ala Daud shukra. O familja e Daudit, punoni falënderime. Veproni falënderime. Pun, lip Allahu xhele ve ala. I'malu veproni. Jo thune me fjalët e juve, me shprehjet e juve dhe grahni si t'doni. Jo. Andaj kjo është një ekstreme dhe ekstremja tjetër të cilat shkojnë Qorrazi, pas dijetarëve të tyre dhe me kalimin e kohës ja u vendosin varret, ja u vendosin tyrbët, edhe ata adhurojnë. Andaj nga Omeri radiallahu an, se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ku e ka tregu rrezikun e ekstremit, ka thonë, la tutruni, mos e teproni n'lavdratën ndaj meje. Shih çka ka thonë, mos e teproni n'lavdratën ndaj meje. E kush e meriton ma s'shumti lavdratën? ndaj birit të Merjemes, ndaj Isës a.s. Innama ene abdun, shikone modestinë e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, sa si njani prej njerëzve ju vjen turp me thonë kështu, innama ene abd, unë jam rob, a vallahi njerëzve sot, ju vjen ranë m'ia, mos m'ia përmend nofkën të cilën dhe pozitën të cilën e ka, Sa që kena ndëgju vallahi me veshët e tona njerëz që kanë thonë dhe më vjen ranë mos me m'thonë njerëzit hoxhë. Dhe m'vjen ranë njerëzit mos me m'thonë hafëz. Ve la haule ve la kuvete illa billah, i dërguari i Allahut thot, innama ene abd, unë jam rob. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka thonë, unë ha me miskinin, unë ha bukë me miskinin, me të varfrin. Kaq njeri modest, sallallahu aleyhi ve sellem, fe kulu, edhe na ka msu çka me thonë? Ka thonë, thuni, abdullahi wa rasuli, kjo a mënyra ma e mirë, thuni, robi i Allahut dhe pejgamberi i tina, robi i Allahut dhe i dërguari i tij, kjo a mesatarja, i dërguari i Allahut, po, azziru, li tuazziru, ve li tuvekiru, Allahu çka thonë, që ta respektoni, e ta madhëroni, e ta ndjekni, ama abdullahi, a jam abd, Ai a rob, nuk a Allah. Ai është rob i Allahut xhelle ve ala. Dhe ka thënë, thuni, jam rob i Allahu xhelle, xhelle ve ala. Ve kale, dhe thot, ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ijjakum vel guluv. Mane men kta. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, rujuni, kujdesuni shumë prej teprimit. Ijjakum vel guluv, rujuni prej teprimit. Len jushadde dine ehadun illa galebe s'e kap fort dikush fejen e ka për qëllim nuk mundohet me majtë ma ekstrem vetëm se feja e mbun ata feja Allahu xhelle ve ala është marë andaj pejgamberi ka thonë khudhu min el a'mali ma tutikun kapni qato vepra shka mundi mi bajt pse, pse me majtë pse me marr ti përgjegjësi çka s'munesh me mbart Halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Tre herë e ka përsërit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ta përsëritë tre herë, do me ta do ta marr vëmendjen, do me ta marr veshin, veshin e zemrës, synin e zemrës, dëgjimin me vëmendje dhe me mendje të plotë dhe me mëshiru kjo fjalë në zemrën tënde. Çka ka thonë? Ka thonë janë shkatrua ata shka janë ekstrem në shoshitje. Mutenatti ai çka do me, me shoshit shumë, me stërhollue. Tenattu është me shku detalisht me këqyr. Jo, merri qashtu siç kanë ardh tekstet prej Pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Merri qysh kanë ardh ajetet të përgjithshme nga ana Allahu xhelle ve ala. Besoj qysh kanë ardh prej Allahu xhelle ve ala. Kulu amenna billahi. Ose të urdhënon me ekstrem qat urdhër, qat ka thënë Allahu xhalla wala, ose me neglizhim. Andaj shejtani është i kujdesshëm. Nëse t'shef që e ha me mëkate, t'zhyt n'mëkate edhe t'shkatrron. E nëse e shef që ki zell për mu kon, me punu për Allahu xhalla wala, kontra. Atëher mirret me tjetra vesile. Të merr të ban ekstrem dhe të shkatrron. Andaj lusim Allahun xhalla wala që të na japë prej kuptimit, të cilat i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me atë medrese dhe me atë shkollë që ai ka mësue sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku e ka kuptuar mirë se tefriti wa ifrati ekstremi teprimi dhe të shkumit në skaj dhe shkumja në neglizhim dhe marrja e çështjeve të vogla dhe mos kokçarja për ajetet e Allahu xhelle ve ala dhe mos kokçarja për ata se si kena me dalë para Allahu xhelle ve ala të dyjat janë shkatërruese të dyjat janë tmerruese të dyjat janë që s'të bajnë dobi para Allahu xhelle ve ala illa men eta Allah bi qalbin salim pos ai i cili vjen me Allahu para Allahu xhelle ve ala me zemër të pastër Nuk bojnë dobi lavdratat, nuk bojnë dobi poezia çka t'i thurin njerëzit, nuk bojnë dobi duartrokitjet, nuk bojnë dobi postat, në vorr krejt harrohen këto sende. Edhe para Allahu Xhelle ve ala harrohen këto sende, met vetëm pas, pasuria jote e cila është pasuri prej veprave. Pasuri prej veprave, andaj, innehum jaraunehu baiden, va nahnu nerahu karibe, mos e harro këtë ajet Allahu Xhelle ve ala. Njerëzit e shofin larg, a na e shofna afër. Na po, kijametin që na doket në perceptimin tonë, ku me ditë kur. Allahu ka thonë na afër e shofna, ama në perceptimin tonë është shumë larg, andaj jeta që qysh e don Allahu Xhelle ve ala është me peshore të ahiretit. Me peshore të ahiretit, innemel hajatu,